abu jahlning mag'lubiyatga tan bermay jon jahli bilan qarshilik bildirganligi ammo bu qitimqi urushning bosh jinoyatchisi jallod abu jahl ibn hisham o'z qo'shonining saflaridagi yemirlash va patparoqchilik alomatlarini ko'rib bu xil foydasiz iqimning oldini olmoqchi bo'ldi ha deb qo'shinni ilhomlantirib ularga buyruq tushiradi va so'roqaning xoinlik qilganligi sizlarni umidsizlantirmasin u degan muhammad bilan oldin kelishib olgan pilonliq suiqasd shayba utba va validlarning o'ltirilganligidan qo'rqib o'diqib ketmanglar ular aldirab ketdi lot va uzza bilan qasam qilamanki biz ularni arg'amcha tanalar bilan bog'lab elib ketishimiz kerak hech qaysinglar ulardan bir odam o'ltiribla bo'ldi qilmanglar ularni asir elinglar biz ularga yomonlik oqibatini rosa bir tuntib qo'yayli deydi lekin uning mug'ambarligi va ko'rangligining haqiqiy abdubashirisi tezla oshkorlanib qoldi uzoq o'tmay uning ko'p sonli qo'shuni musulmonlarning shiddatli hujum oldida parchalanishga boshladi va uning to'pida patparoqchilik yuz berdi uning yanida faqat bir qancha mushriklar qep qolgan bo'lib uning atrofiga qilish nayzlar bilan mustahkam bir qo'rg'on shakllantirgan edi lekin musulmonlarning shiddatli hujumining behayvat to'lqini oldida bu qo'rg'onlarmi buzib etildi va nayzi qilichlari pochaqlab tashlab etildi dal mushu chog'da bu qonxo'r jallat to'pi orasida oq tugidak ichilib qoldi musulmonlar uning ot ustida chepib yurganligini ko'rdi o'lim ikki ansori azmatning qo'li bilan uning qinini ichishga intizor edi abu jahlning o'ltirilishi abdurahmon ibn avf mundoq deydi abdurahmon ibn avf mundoq degan badr kuni man sabti turib shundoq qarasam o'ng yanimda bir so'l yanimda bir ikki ansari yigit paydo bo'ldi go'yo man bularga ishonmay qoldim to'satdan ularning birsi yana birsidan yoshirgandek qilib ey tog'a manga abu jahl deganni ko'rsatib qo'ygan bo'lsangiz dedi man uningga inim uni nima qilasan desam u anglashimcha u rasulullohga qattiq aziyat qilarkan to'q hab bugun uni ko'ribli qoladigan bo'lsam ikkimizning birsi o'lim sharobini tetimig'icha uni qochirib qo'ymayman dedi man buning jasoratiga rostilla ajablandim shundoq turatdim meni yana birini o'qidi va oldinqiga o'xshash bir gapni qildi uzoq o'tmay abu jahlning dushman to'pi ichida o'ngga so'lga qatarab yurganligini ko'rdimda yilqi ikki yigitga ko'rdinglarmi ana ovu sizlar izlamoqchi bo'lgan odam shu deb abu jahlni ko'rsatib qo'ydim shuning bilan ular qilishlarini o'ynatib abu jahl bor tarafga uchqandek yurib ketdi har ikkalan uni tangli urib yiqitdi ondin qaytib kelib rasulullohga ma'lum qilishdi rasululloh uni qaysinglar o'ltirdinglar deb so'ragan edi har ikkilisi ey rasululloh men o'ltirdim deyishdi rasululloh ikkinglar tang soldinglarmi ya deb so'ragdi ular yo'q deb javob berishdi bu chog'da rasululloh ularning qilishlariga qarab ikkinglar tang uribsizlar dedi va urushdan keyin abu jahldan o'lja ilingan narsalarni muoz ibn amri ibn jamuh ya'ni mazkur ikki yigitning biriga buyurib berdi chunki ularning yana biri keyin jang davomida mushriklar tarafidan shahid qilib etilgan edi ibn ishoqning rivoyatida muoz ibn amir ibn jamuh mundoq degan man kishilarning abu jahlning qishiga hech kim yetib borolmaydi deganligini anglab qoldim chunki u bu chog'da necha yuzlagan mushrikning qatma qat nayzi qilishlardan shakllantirilgan kuchlik temir rishadga istikomi bilan mudofialanib olgan edi man bu gapni anglagandan keyin abu jahl bilan bevosita berib elishishni birdan bir nishonim qildim shuning uchunla kurash qildim hatto bir chog'da menga uning bilan bevosita elishish imkoniyati tug'iluvidi butun kuchim bilan etildim va bir qilich uribla uning bir putini uzib tashlavatdim alloh bilan qasam qilamanki uning putining uzilgan qismi bozg'an ostidan uchgan xo'rma urug'chilarga o'xshash chachrab ketdi muoz mundoq deydi bu chog'da abu jahlning o'g'li ikroma manga qilich urdi uning qilichi mo'ramgila tekkan bo'lib bir qo'limni mo'ramdan yerim ajirtib ajirtibyotdi uni faqat biqinimning ozroq terisila tutib qolgan edi uni harakatlantirishga qat'iy mumkin bo'lmadi butun bir kun ashu bir qo'limni so'rab yurib jang qildim oxiri bo'lolmay engishib turib kesilgan qo'limning uchiga Bütün kuchim bilan mahkam dəssidimdə bir tartqanca onu üzüb taşlıvettim. Andin uning yenidin, yani abu jahlning yenidin Muavviz ibn Əfra o'tibdi va uni qilichlab azraq cinini qo'yibdi ondan keyin yana davomli urushib oxiri shahid qilinib ketibdi urush oxirlashgandan keyin rasululloh Abu jahlning qandaq bolğanlığına kim qarab baqıdı dedi. shuning bilan kishilar uni izlab taraf tarafga taradi. Bir chaqda uni Abdullah ibn Mas'ud tepib oldi. Albuki u oxirgi nafaslarda jon talishib otatdi. Shuning bilan Abdullah ibn Mas'ud uning gajgisiga dasab, qo'li bilan uning soqilidan tutib turib, "Xo'p bo'ldimi, ey Xudoning dushmani?" degan. Abu Jahl "Nemini? Sizlar mendan katta odamni o'ltirganmi? yoki sizlar o'ltirgan odamdan katta kim bor dedi va yana koshki meni dehqondan boshqa biri o'ltirishchi dedi u yana bir dam to'xtab olgandan keyin eta bugun oxirgi hisobda kim g'alba qildi deb so'radi abdulla ibn masud kim g'alba qiladi olloh va allohning payg'ambari g'alba qildi albatta deb javob berdi u abdulla ibn masudga abdulla uning gajgisiga dasab yerga miqtab turayotdi ey podichi bola san mushu fursatga nima degan tas ega bo'lding a dedi aslida abdulla ibn masud makkada ijaraga qo'y boqatdi abdulla ibn masud bu gaplar tugagandan keyin qilich bilan qo'yib abu jahlning beshini uzib oldi va uni soqilidan ko'tirib rasulullohning oldiga ilib kelib ey rasululloh mana bu ollohning dushmani abu jahl ibn hishamning qallisi ho'kkida yerga tashladi rasululloh olloh yakki yegonadir uningdan boshqa hech iloh yo'qdir deb uch qatim takrorladi ondin tashakkur aytib allohu akbar olloh ulug'dir go'zal madhiya va hamdusana allohga xosdir u va'dasini ishqa oshirdi u bandisiga yordam berdi kuchli qo'shinni olloh o'zi mag'lub qildi yur uni manga ko'rsatgin dedi shuning bilan men rasululloh bilan berib uni ko'rsatib qo'yuvdim rasululloh bu ablag mushu ummatning fir'avini edi dedi bu qitimqi urushdiki imonning karomati oldingi boblarda umayr ibn humom bilan avf ibn haris ibn afroning ta'sirli ish izlaridan ikkili misolni ko'rsatib o'tdik haqiqatan bu jangda sahobalar ajoyib botirlik ishlarini ko'rsatdi otalar bolalari bilan akalar ukalari bilan va ularning o'rtasidagi prinsipalli ixtiloflarni qo'llaridagi qilich va nayza keskin ayirib qo'ydi ilgari zulmga uchirgan o'z andini ilib oldi birinchi ibn ishoq abdulloh ibn abbosdan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom sahobalarga urush davomida diqqat qiladigan ishlarni so'zlab men jazm qilamanki bani hoshim jamiyatidan va yana boshqa jamoatlardan nurg'un kishilar bu yerga majbur elib chiqildi ularning biz bilan urushqisi yo'q shunga qaysi biringlar ularga yo'liqib qolsanglar oldirab o'ltirib qo'ymanglar kimda kim abul baxtari ibn hishamga yo'liqib qolsa uni o'ltirib qo'ymasin abbos ibn abdul muttalibga uchrab qolsa unimi o'ltirmasin chunki u zo'rlab elib chiqildi degan bu chog'da abu huzayfa ibn utba biz otlarimizni o'g'il qarindoshlarimizni va urug' jamoatimizni o'ltirdikanmiz-yu abbosni o'ltirmay saq qo'yamdikanmiz azbiroyi xudo navodi man abbosga o'zim qilib qolsam uni go'sh yoki qilichimga g'ilob qilyutiman dedi bu gap rasulullohga anglinibdi rasululloh umar ibn hattobga ey abu hafsa umarning kunyat ismi rasulullohning tog'isiga qilich urusi bo'lamdu dedi umayr ey rasululloh manga ijozat qilsilar man uning beshini olay u munofiq bo'lay debdi degan abu huzayfa man shu gapimdan xotirjam bo'lolmayyotiman bu so'zimga faqat olloh yo'lida shahid bo'lish kaforat bo'larmikin deyman degan oxir yamama urushida shahid bo'lgan ikkinchi rasululloh abul baxtariyni o'ltirishdan to'sishi rasulullohning abul baxtariyni o'ltirishdan to'sishi rasululloh makkadagi chig'ida u kishilarni rasulullohga aziyat qilishdan to'satdi va o'zimi rasulullohga azor bermaydi qisqasi uningga abul baxtariydan ozroqmi yomonlik kelmagan edi uning ustiga u qurayshlarning bani hoshim va bani muttalib jamoatlariga yurgizgan iqtisodiy jazonini amaldan qoldirishga yo'l mong'onlardan biri edi lekin abul baxtari shundoqdimi yanila o'ltirib etildi sababi mujazzar ibn ziyodil balaviy urush jarayonida abul baxtari bilan tiklishib qoldi abul baxtari bilan uning bir sabdishi billa bo'lib ular bir biriga hamqon bo'lib urush qilib qilyotdi mujazzar dediki ey abul baxtar rasululloh bizni seni o'ltirishdan to'sdi abul baxtari amisa sabdishim bilan billa qo'yivat deb turib oldi mujazzar yo'q azbiroyi xudo uni qo'yivatgili bo'lmaydi devidi abul baxtar undoq bo'lsa ikkimiz birga o'limiz deb qilich sug'ordi shuning bilan ikkaylan qattiq ilishdi oxiri mujazzar uni o'ltirishga majbur bo'ldi uchinchi abdurahmon ibn avf musulmon bo'lishning oldida umayya ibn xalaf bilan makkadagi ang qadinas do'stlardan edi badr urushida abdurahmon umayyani uchirtib qoldi u o'g'li ali ibn umayyaning qo'lini tutib turadi abdurahmonning yanida mushriklardan o'lja olgan bir qancha savut bor bo'lib u bu savutlarni yutib olgan edi umayya abdurahmonni ko'ribla meni himoyangga ilib olmamsan бу bu savutlardan ko'p pulga yarayman man bugungidek dishvorchilik ko'rmagan sut qaymoqqa ajitinglar yo'qmi meni asir ilib o'limdan qutuldirgan kishiga tugi to'lab beraman degili turdi shuning bilan abdurahmon qo'lidagi savutlarni tashlab o'tib umayya bilan uning o'g'lini oldiga selib asir qilib mangdi abdurahmon mundoq deydi man umayya bilan uning o'g'lini ikki biqinimga ilib yetilab ketayotsam umayya mandan oranglardagi maydisiga tugi qushining peyni taqib olgan kishi kim u deb so'radi man hamza ibn abdul muttalib desam u bizni palokatga yuzlantirguni ashu odam dedi u mundoq deydi azbiroyi xudo man umayyani oti bola yetilab ketyotatdim to'satdan uni bilal ko'rib qoldi umayya uni makkada davomliq azoblaydi shuning bilan bilal Kufrning kativishi Umayya ibn Xalafmi? Azbiroyi Xudo, agar u soqqali ekan, men Bilal bo'lmay ketay, dedi. Men dedimki, "Ey Bilal, bu degan mening asirlarim. Uningga chaqilma." desam, u agar Umayya qutulib qoladi ekan, men Bilal bo'lmay ketay, deb turib oldi. Shuning bilan men "Anglayotamsan, ey qarbosh qerining bolasi, bular mening asirlarim." desam, Bilal yana navoda umayya o'limdan qutulib qolsa man bilal bo'lmay ketay dedida jinining boricha to'g'lab ey ansorlar kufrning kativishi umayya ibn xalaf himoyaga ilinib oldi u hayot qolsa man bilal bo'lmay ketay deb cho'qon ko'tirdi shuning bilan ular yugurib kelib bizni qo'rshib oldi hatto ular bizni qapasga so'lagandek qimirlamas qilibyotdi man uni kuchimning boricha qo'g'dab mudofaa qilyotdim tuyuqsiz orqadan bir aylan umayyaning o'g'lining putiga qilich urib yuzib tashladi u guppida yiqildi umayya o'g'lining yiqilganligini ko'rib qattiq chirqirab to'livetdi Men unda qabih ovozni anglab boqmagan edim shuning bilan uningga sanga ora turolmog'dekman azbiroyi xudo sanga nijotlik yo'q ekan dedim uninggacha qachon ular bu otibol ikkalanga qilich urib parcha parcha qilib yutib bo'ldi abdurahmon mundoq deydi bilolga olloh rahim qilsinki u meni savutlarimdan ajrativetdi va asrlarimizni o'ltirib etib meni hasratda qo'ydi Zadul maot degan kitobda qayd qilinishicha abdurahmon ibn avf bu chog'da umayyaga yotqin degan umayya yotqan shuning bilan u o'zini umayyaning ustiga tashlab qo'g'dimoqchi bo'lgan shundoqdimi ular umayyaga abdurahmonning yon biqillaridan qilich sanjib, uni o'ldirib etishgan. Hatto ba'zilarining qilichi abdurahmonning putig'i tegib ketib, abdurahmonni yarlandirib qo'ygan. 5. Shu kuni urush jarayonida Umar ibn Xattob ona taraf tog'isi As ibn Hisham ibn Mughira bilan udul gap qilib, oxiri uni o'ldirib etishga majbur bo'lgan. 6. Abu Bakr Siddiq o'g'li abdurahmonni to'lab u shu kundagi jangga mushriklar tarafidan turib qatnashgan edi ey habis mol mulklarim qani deb so'ragan edi abdurahmon otasiga qoldi nayza qoldi tulpor janggohda man mingili qoldi xanjar ozg'un qiri o'ltirgili deb javob berdi yettinchi muhojirlar o'ltirishni tashlab quchirg'anni bog'lab asir elishga boshlaydi bu chog'da rasululloh qo'mondonlik shtab ichida turyotatdi saad ibn maaz shtab darvozasi oldida qilishni tutib muhofizatchilik qilyotatdi rasululloh saatning chiroyida ularning bu qiliqiga norozilik ifodasini ko'rib qoldida ey saat ularning bu qilganlarga norozi bo'layotamsan deb so'radi saat shundoq ey rasululloh bu allohning mushriklarga bergan tunji zarbisi bo'lgandekin meningcha bularni rahim qilmay o'ltirish ularni hayot qalg'ul hayot qoldirgandan ko'p yaxshi edi dedi 8 shu kuni urush davomida ukasha ibn mehsanning qilichi sunib ketib rasulullohning yeniga keldi rasululloh uningga bir dona yog'och jumoqni tutqizib ey ukasha mana buning bilan jang qilg'in degan edi ukasha elqi yog'och chumoqni ilib bir shiltividi chumoq uning qo'lida uzun parqiroq po'lat tig'liq shamsharga aylandi shuning bilan ukasha urush oxirlashgacha shu shamshar bilan jang qildi uni keyin avun yordam ya'ni yordam deb atagan edi shuningdan keyin ukasha shu shamshar bilan nurg'un janglarga qatnashdi hatto u abu bakrining davridagi murtatlar urushida shahid bo'lgandimi ashu shamshar uning qo'lida edi to'qqizinchi urush oxirlashgandan keyin musab ibn umayr abdari musulmonlarga qarshi jangga qatnashgan qarindishi abu aziz ibn umayr abdariga uchrab qoldi bir ansori uning qo'lini bog'lab yolab elib ketayotdi musab ansoriga uning qo'lini obdan bog'lag'in onisi puldor xotin sana to'lam berib qutuldirib oladi dedi abu aziz musabga mushumu qon qarindoshlarning bir biriga daydigan so'zimi degan edi musab u ya'ni ansori mening qarindishim sen bilan qarindosh emasman dedi o'ninchi rasululloh mushriklarning jasad toplarini quduq o'raklarga tashlaytishga buyurdi o'liklar qatorida utba ibn robia ya'ni abu huzayfaning otisimi so'rab ekilib quduqqa tashlandi bu chog'da rasululloh abu huzayfaning chiroyida o'zgacha g'amkinlik alomatlarini sezdida uningdan otaning ahvoliga iching og'riyotamdu deb so'radi abu huzayfa yo'q azbiroyi xudo undoq emas man otamning bu holiga va uning o'ldirilganligiga boshqacha qaramayman lekin man otamni aqlliq һәм фазил киши дип карайтдым. Шуңа уның бу хисләте уны исламга идаят кылып әкрәр дип арзу кылаттым. Мен уның мусулман булышыны чөнки арзу кылганымның әксичә уның күфр юлда өлтүрелгәнлегене күреп кайгырдым, диде. Шуның белән Расулуллах уныңга хәйрлек дуа кылды ва чырайлык тәсәлли берде. Икки тарафтан өлгәннәр urush mushriklarning fojialik mag'lubiyati va musulmonlarning mutlaq ustunligini egallab g'alba qilishi bilan oxirlashdi musulmonlardan 14 odam shahid bo'ldi ularning 6 si muhojir 8 si ansori edi ammo mushriklar eng zo'r chiqim tortdi ulardan 70 kishi o'ltirilib 70 kishi asir ilindi ularning to'lisi harbiy qo'mondon va kotvoshlar edi urush chang to'zonlari pasayib jang maydoni ichilib edi rasululloh shitob uyidan salmoq qadam bilan tushib kelib o'liklarning yanada to'xtadi va sizlarning payg'ambaringlarga qilgan muomilanglar nima degan qo'pol edi sizlar meni inkor qildinglar boshqalar e'tirof qildi sizlar meni tashlavatdinglar boshqalar yordam berdi sizlar meni yurtimdan chiqarib tashladinglar boshqalar meni orig'i ilib joy berdi dedi Ondan buyruq berib, o'liklarni Badr quduqlaridan bir quduqqa tashlatqizib etdi. Abu Talha rivoyat qilgan hadisda Badr kuni Rasululloh buyruq berib, Quraysh katavashlaridan 24 odamning o'likini Badrning sesiq maynat quduqlaridan bir quduqqa tashlatqizib etdi. U bir qavm ustidan g'olib kelsa, shularning mahallisida 3 kun turatdi. Bu qitimmo urush oxirlashib, uchinchi kuni bo'lib edi tuga uloqlarni to'qishga buyurdi shuning bilan tugilar to'qilib tayyorlandi ondin u tugisini yetilab mangdi sahobalar uning kaynidan agishib kelayotdi hatto bir chog'da elqi quduqning yeniga berib to'xtadi va o'liklarni ism familiyalari bilan qo'shib chaqirib ey palonining o'g'li pustoni va pustonining o'g'li paloni endi olloh va uning payg'ambariga itoat qilmaganliginglarga xushal bo'layotgansizlar biz rabbimizning va'dasining rostligini bildik sizlarmi rabbinglarning va'dasining rostligini bildinglarmi dedi umar roziyallohu anhu rasulullohning oldiga kelib ey rasululloh jonsiz jasadlarga gap qilib nima qilasan devdi rasululloh olloh bilan qasamki ular texislardimi obtarroq anglaydi lekin javob qaytarolmaydi